goita irugazena, orten. Duela, oai, aspaldi antolatzen dugula, dilakatu da mm, hitzordu nagusi bat. Elze munduan, eta etan, hemen ere arte eh, eskulan gintza eh, inguruan. Hala, erraiten dugu elze gintza, baina ez da bakarrik hori izanen, eh? aste buruan ez da hori den nagusia. Arkua kolektiboak baitu antolatzen haue? Eh? Bai, hori da, bastidako uh, arkua kolektiboa, hori da, hemen bastidan uh, eh, eh, anabbi uh, artisauak dira, arte artisauak gira, eta uh, guk antolatzen dugu uh, itzordo hori. Eta guretzat ere, parada, fan, parada emaiten dauko ere, ara, publikoari piskat uh, erakutsi zer lan egiten dugun, eta ara, zer den uh, arte eskolan Zer dira, disiplina desberdinako, ikusten alko direnak, haste buruan, bastidan? Uh, orduan, denetak izanen da, uh, orduan badugu berin alari bat, badugu uh, eh, emarte bat uh, zoiak uh, eragitzen dituenak, badugu anpasmantie, badugu... Uh, Zer da hori? Anpasmantie. Bon, lehen, erri dauetan, bat ziren, alde guzietan e, dekorazion, de bordur, hori da du tisage euh, de fil d'or e de fil d'argent. Zigarri edera da, ez dira, ez dira inut, iru dira urtzen to frantzian, uh, lan hori egiten dutenak, eta la, euh, badugu bat euh, bastidan. Mhm. Gero zer dugu elzegileak behitugu, desainu de egile e bat, badugu uh, denetak, denetak, denetak. Eta uste dut aurrek entxart zen alko dituztela gauza batzu ere, aurrek alduek ere, pentsu dut. Aurrek alduak ere, bai, bai, bai, bai, egiten ditugu hor uh, erakustaldiak, baina jendea ere, uh, ala, saiatzen aldu, uh, dekoroak emaiten, uh, gero piezak moderatzen ere, eta gero hori uh, guztiak uh, merkatuan uh, erretzen ditugu, eta hola bakutsak uh, alda bere, bere obrarekin. Edo kikelak, edo edo beste, beste gauzak uh, uh, ba, painketako gauzak ikiak aldi direnak. Bon, horako gauzen dako parte hartze tipi bat izanena, bena bestela merkatoa idekia da ez hartzelik, eh? Bai, hala, ujerik, dena ujerik gero. Mm. Jateko mm. edateko pentsu da ere biegunetan izanen dela? Bai, denetak bada. Ez da bakarrik plazan eh, gertatzen dena, eh? da ere gelan eh, egiten diren gauza batzu? Bai, hor eh, dena, bon, merkatua izanen da plazan, baina gero, ala, eta gero baitu gubi eh, erakusketak, horiak izanen dira eh, gibeleko gelan, inesa degasen, eh, hori da gure gela handi bat, eta eta hor ondoan, just ondoan, bada parketipi bat, nun xapituak eban ditugu, eta hor izanen dira ere erakustaldiak. Eta hor piezak salduko dira ere ez? Bai, bai, bai, salduko dira bai piezak, bai, bai, bai, eta bonten eta izanen da, badira pieza izigarri ederrak, nolaz baritugu ere lau artist famatuak etortzen direnak, eta gero, eh, gero merkatuan ere, ala denetak izanen da, eh, eta presio guzietak, eta eh, izan alda gauzak izigarri simpleak, ikelak, azietak, edo olako gauzak, bajerak, eta beste naz izanen dira ere, ala, banketako gauzak edo, edo obra, obra artistak ere. Ba dira, kanpotik eh, heldu diren artista batzu ez, usaian gomitatzen dituzu ez? Bai, hor, eh, aurten, zan, lau artistak gomitatu ditugu, aski famatuak, eh, ala, lau seramistak dira, ba, usaian, ala, gehiago frantziatik edo europatik kanpo egiten dituzte haien uh, erakosketak, aurten hemen ditugu, Orban badugu Charles R., Jeremy Coleman, Marie Mazer eta François Jarlov. François Jarlov diaz euh, gomitatu ginoen eta eta ala, berarekin pentsatu dugu pixkat ala, lan hori uh, aurten. Eta <clears throat> berak pentsatu zuen ala, euh, gomitatzea bere, bere lagunak erakusteko pixkat ala, euh, obra zan, baten sortzeko lehenik uh, bat egiten dute eta, eta batzutan ere marrazki horiak eh, saltzen dituzte, obrak bezala, eta bon, eh, erakusketa horren bidez, nahi zuten erakutsi, ala, eh, zer, den, lan hori, nola sortzen den idei bat, nola marrazten den, eta gero nola sortu behar dute uh, Eta hori aski, uh, aski edera, edera ginoen ideia hori, gomitatu ditugu lau la artistoriak. Beraz, zara, egiten, izanen da egiteko, ordean goizetan, ze ordutan uh, eh, idekitzen da merkatua? Merkatua idekitzen da amaretan, goizeko amaretan, bukatzen da jatsaldeko zazietan. Hala, biegunez. Biegunez. Ebe, mi esker, uh, eh, Lagalde, nahi balimada uh, eh, zuen aktualitatea segitu ere, uste dut baduzuera internet gune eta sare sozialak ere? Bai, Bendere web, ba, badugu webgune bat, arkoa elkarteena. Hori da, ba, arkoa elkartea sukatzen baduzue uh, Googleen bidez edo beste, beste uh, sukatzaile bat emitez, eh, atxemanen uh, duzue uh, sukatluzera. Eta Facebooken berdin. Eta Facebooken berdin, hala.